इन मामले में उन वक़्त में इन क़िस्म जो तालुक हुयो ऐं अलाह ताला जे इन सिफ़तुनि मज़ा कंहिं अहिड़े सिफ़त सां उन वक़्त में एॾो गहरो तालुक हुयो जो जेकॾहिं नबी तलब कंदो वञे हा त अलाह ताला पंहिंजे क़दीर जी तजली नबीअ जे ज़ुबान ते नाज़ु कंदो वञे ऐं परे उहो तलाश कंदो त जल्दी कढंदो वञे इहो आहे राज़ असली करामत ऐं राति जो जो कंहिं न कंहिं फना में बाने खे कंहिं न कंहिं तजली में बाने खे फना हासिलु थींदो आहे पोइ उन वक़्त में उहो जेको कमु हूंदो आहे सो हक़ीक़त में अलाह जो हूंदो आहे हे ईअं आहे रब ताला फरमाए थो जेकॾहिं दिफ़ा माण्हुनि जो माण्हुनि सां अलाह ताला जो हिक ॿिए खे न हुजे हा त कॾो कोई इबादत गाहूं रही वञनि हा सौ में आहे जेके उन्हनि जूं जाइरियूं आहिनि सफ़र शुरू पोइ जॾहिं दुनिया जा सभु दरवाज़ा इमदाद जा बंदि थी वेंदा आहिनि तो अलाह ताला मथां रिस्क मोकिलींदो आहे यर्ज़ मेन इहो इहो हिकिड़ो जुदा दरवाज़ो आहे बीहन ऐं तालीम गाह सलवातुनि इबादत खाना बेह चइबो आहे तालीम गाह तालीमी इदारा ऐं सलवातुनि इबादत खाना मसाजिद मस्जिद यूज़ती आहे इस्मल्ला जिन में अलाह जो नालो वरितो वेंदो हो जेकर तिबाह थी वञनि हा कसीरनि घणे क़दुरु पर रब तबारक वताला माण्हुनि खे हिक ॿिए सां दिफ़ा जी कुवत ॾींदो आहे ऐं माण्हू जेकॾहिं हुन दिफ़ा ते सभई मुतफ़िक़ थी वेंदा त पोइ बची हितां सम्झ में आयो त मस्जिदनि जो बचाइणु लाज़िम आहे ज़रूरी इबादत गाहनि खे बचाइणु महफ़ूज़ रखणु इहो लाज़िम आहे पर बानो रब तबारक वताला में एतिमाद रखी ऐं उन्हनि जे हिमायत में उथे त अलाह ताल मदद करे तव्हां ॾिसो हिन वक़्त में नवे मस्जिद जे मथां हुकूमत जो हमिलो आहे इहे सभु छामणी में आंदियूं वेंदियूं तव्हां सम्झी सघो था त इन्हनि जो मस्जिदनि सां कहिड़ो वास्तो आहे वधि में वधि ॾेखारण जे लाइ हिकु अधु ॿ टे चारि पंज पंद्रहं मस्जिदूं खणी ठाहिनि बाक़ी पंहिंजे सवाबी ते किथां रोड किथां रस्ता किथे जायूं किथे काकूस उन मस्जिदनि जे मथां अची वेंदा उनखे कहिड़ी परवाह बेदीन आहिनि त पोइ हिते अलाह ताला पर फरमाए त असांजो दिफ़ा आहे पर माण्हू जेकॾहिं पंहिंजो बाक़ाइदे चई जॾहिं त पोइ दिफ़ा थींदो अलाह जी मदद करियो अलाह मदद कंदो जेको जी मदद कंदो तव्हां अलाह जी मदद त अलाह तव्हांजी मदद करे अलाह जी मदद छा आहे अलाह जे दीन जी रिआयत उन जी उनजे आकाम जी फर्म बरदारी अलाह जो मोकिलियल दीन आहे तंहिं करे ॼण उन सां मदद ॼण ख़ुदा सां मदद आहे अलाह ताला खे बरपरवाही आहे पर हिकिड़ो रब जो इनाम आहे अहसान आहे जो बाने जे ईअं थोरी घणी चुरपुर हिकिड़ा आजदान चुरपुर खे अलाह ताला पंहिंजे दीन जी मदद थो सम्झे असल मक़सदु हीअ आहे त रब तबारक वताला जे ताईद ऐं नुसरत जे ज़ंजीर खे तव्हां लोॾियो त ख़ुदा जी नुसरत नाज़ थिए मतिलबु एतिरो एतिरो आहे आहे आहे बसि न पोइ फरमाए थो पोयां जवाबु त मतां तव्हांखे इज़त जो त हुजे त ख़ुदा उनजी मदद कंदो जेको ख़ुदा जी मदद कंदो मतां सम्झो त सौदो आहे न न इन लाइ अल ख़बीर अज़ीज़ अलाह ताला ज़बरदस्तु आहे ज़ोर वारो आहे इहा त ॻाल्हि तव्हां सां फज़ल जे करे मां कई आहे अहसान जे करे कई आहे अलाह ताला हक़ ऐं सिदाकत खे इस्लाम जे दुश्मननि ते ॻालिबु कंदो आहे हक़ ऐं सिदाकत वारनि ते ॻालिबु कंदो आहे ऐं उन्हनि जी आनत कंदो आहे इहा ॻाल्हि त रबत ताला जी आहे जिहाद जी इजाज़त ॾियण खां बाद रब ताला पंहिंजे नुसरत जो वाइदो कयो आहे ऐं जिहाद उन जा सबब छा आहिनि जिहाद सबब दीन आसर इबादत शिरक जो मसइलो तोहीद उनजे मुक़ाबले में जिहाद क़ुर्बानी उनजे मुक़ाबले में जिहाद इबादत गाहूं उनजे शाइर लाइ इन जे मुक़ाबले में जेको अचे जिहाद कलमो तई उनजे मुक़ाबले में जेको अचे जिहाद जारी आहे पोइ जेके शख़्स जिहाद कंदा पोइ हिननि खे अलाह ताला कुवत ॾींदो मदद ॾींदो पोइ जॾहिं इहे माण्हू चढ़ी आया अलाह दीन अहमत कनाह फिलर जेकॾहिं असां हुनखे कुदरत ॾिनीसीं ज़मीन में उहा कुदरत इन्हनि शर्तनि ते आहे अकाम सलाह निमाज़ खे क़ाइमु कंदा निमाज़ जे पढ़ण ऐं क़ाइमु करण जो मतिलबु इहो त कानून सां निमाज़ खे जारी कंदा त कम सलादी मनाई आहे हा त ज़कात ज़कात खे ॾींदा माना कानून सां ज़कात खे हलाईंदा कानून इहो आहे त जिन माण्हुनि खे माल मवेशी आहे उन्हनि खां ज़कात वठणी पवंदी ऐं जिन खे पंहिंजी मिल्कियत ग़ैर मुतहरिक आहे मुतहरिक मुतहरिक मिल्कियत मिल्कियत ॿी ग़ैर ग़ैर मुतहरिक मिल्कियत उहा ऐं ऐं बाने बाने जे जे विच विच ते ते आहे आहे अलाह उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾिए छो त हिकिड़ो माण्हू जेकर न पासे हुनखे मदफ़ून करे मफ़ी करे तंहिं करे इहो मसइलो इम्तिहानी आहे ऐं ॿियो मसइलो आहे हुकूमत जे निज़ाम हेठि माना मुतरक मिल्कियत ॿार माल मवेशी वग़ैरह उन्हनि जे मथां जेकॾहिं का ज़कात हूंदी ज़ाहिर अमवाल ज़ाहिर आहे ॿिया अमवाल बात न हुकूमत अमवाल ज़ाहिर ज़ाहिराती ज़कात वठंदी अमला अमवाल बात न ते न वठंदी ऐं हीअ ॻाल्हि यादि रखणु खपे त नबी साईं जे ज़माने में जेके अमवाल ज़ाहिर आहे अचे ज़ाहिर जेको हुन वक़्त में बातन से अॼु बातन पोइ जेकॾहिं बातुनि माल रुपिया पैसा सोन चांदी इहे ग़ैर मुतरक मिल्कियत आहे ऐं बातुनि माल आहे रोड ते ढेर करे रखिजे त बि न पर पागल जो माल आहे ॿाहिरि ढेर थी थिए असां इन पागल जे करे उन बातन जो नालो ज़ाहिर रखंदासीं अहिड़ी तरह हिकिड़ो माण्हू पंहिंजा माल मवाशी ढोर ठगा हिकिड़ो वॾो को झंगल आहे हुन वठी वञी वॾो कोट कढी उते लिकाए थो फिटी करे पतो ई कोन थो पए धन माल काॾे वियो सवें हुन जा जानवर हुया हाणे इहो माल ज़ाहिर हो पर कोट में रखण जे करे इन हिकिड़े ठग जे करे असां इन खे शराई नालो बदिलाईंदासीं माल ज़ाहिर खे माल बातन चवंदासीं हींअर जेको नबी साईं जे ज़माने में जहिड़ो जंहिं शइ ते नालो पियल आहे उहो न बदिलबो जेकॾहिं कंहिं ते को नालो पियल न आहे त पोइ भली हाणे रखोसि तव्हां मसइलो फिक जो बि आहे जिन जेके शयूं वकील आहिनि नबी साईं जे ज़माने में कयल असां भरिबी हुयूं उहे अॼु ताईं वकीलात आहिनि कणिक वकीलात में हाणे मौज़ूम थी विया मगर असां वकीलात चवंदासीं ऐं अहिड़ी तरह जेके शयूं हुन विषय ज़माने में वज़न थींदो अॼु ताईं मौज़ून आहिनि जेके न वकील हुन मौज़ून तव्हां पंहिंजे इस्तलाह ते जाॾे वञो तव्हांजो राज़ी कयोसि हे मसइलो इहो नबी साईं जे ज़माने में तय तय थियलु आहे मवाशी इनखे अमाल ज़ाहिर चइबो सोन चांदी इनखे अमाल बातन चइबो उनजो नालो मुक़ररु थियल आहे तंहिं करे हाणे असां कंहिं अमकनि जे राय ते इनखे ज़ाहिर ऐं बातन जो नालो न बदिलाईंदासीं इहो फ़ैसिलो तंहिं करे हुकूमत खे अमवाल ज़ाहिर अमवाल बातर मां ज़कात वठण जो हक़ ई कोन्हे को माल कंदो कमु आहे अॻु में त बुनियादी ग़लति इहा आहे जेकॾहिं सही माना में मूर तां ज़कात वठनि त बि हुकूमत खे ना जाइज़ा वठूं जेको जो बैंकुनि में पैसो रखियो आहे अमवाल ज़ाहिर में दाख़िल कोन्हे बातन बातना इहो ईअं आहे जे हिकिड़ो पागल जो माल ढेर ते पियो रहे पोइ हुनखे अमाल ज़ाहिरात ते बि हणे इहे पागल आहिनि जेके बैंकुनि में पैसा था रखनि बसि ईअं खणी सम्झो अहिड़ो पैसो छो आहे मुस्लमाननि वटि न हुजणु खपे हिन मसार्फ हिननि पंहिंजा महदूद करे छॾिया आहिनि मसारफ़ जे इस्लाम जे ख़िदमत में अचनि त जेकर वॾो कमु थिए करोड़ रुपया जेकर कंहिं वटि आहिनि त हिन वक़्त में असांखे किरोड़ रुपिया जी ज़रूरत आहे इस्लामी हुकूमत क़ाइमु करण जे लाइ हिकु हिकु हिकु टप जेको मिले थो जंग जे लाइ ॿ ॿ टे टे करोड़ हिकु हिकु जी बए अहिड़ा सामान बि आहिनि इहा दौलत सारी असां पंहिंजे जंग इस्लाह में कमाइणियूं त पंहिंजी ताक़त असांजी वधे अलाह फरमाए थो इज़त बचे नंग बचे इस्लाम जी इज़त बचे अलाह जी तौहिद बचे शाइर जी इज़त बचे आख़िर हे पैसा कहिड़े कम जा आहिनि मरी था वञनि मूं फिटी करे पैसा वरी ॿिया था खणनि खाइनि इसरा कनि अजायो ख़र्चु कनि इनखे पंहिंजी हक़ीक़ी आहे जेका कमु अचे मसइलो आहे मारू नेकी जो हुकुम कनि बुराइन खान इहे पोइ माण्हू आहिनि उहे कम जा जेके इन जेके कम निमा ॾाढो था अचनि सभु आरामन आराम कम जी हुकूमत इजाज़त न ॾींदी जीअं जहिड़ी तरह जुआ जी इजाज़त न ॾींदी शराब ख़ोरी जी इजाज़त न ॾींदी सूद जी इजाज़त न ॾींदी अहिड़ी तरह सां नाजाइज़ तरीक़े सां अमाल हासिलु करण जी इजाज़त न ॾींदी अहिड़ी तरह उहे औकात दुनिया जे कम जा जेके असांजे इबादात जा आॾो अचनि उनजी इजाज़त इहे बि अहिड़ा ई हराम सारो कमु हराम थी थो वञे हिकिड़ो मज़दूर मज़दूरी करे थो जेकॾहिं काफ़िर आहे त पोइ उहो मज़दूर बहितरु आहे नमाज़ जे वक़्त में जेकॾहिं बीठो कमु करे थो काफ़िर आहे दाख़िल आहियूं सलमान जे शैतानी लश्कर आहे भली बि कमु कनि जेकी वणनि तंहिं करे मां हमेशह चवंदो आहियां त काफ़िर मज़दूर हुजण बहितर अथव बेनमाज़ मुस्लमान मज़दूर रखनि छो त उहे जेकॾहिं नमाज़ असांजी मस्जिद ठहराई नमाज़ जे वक़्त ते कमु बंदि कंदासीं जेके निमाज़ न पढ़ंदा हुआ अॻे में त हुन सां शर्त हूंदो त बाबा निमाज़ पढ़ो पोइ कमु करियो पर केतिरा माण्हू ओचितो अची वेंदा हुआ पोइ पंहिंजो ओज़ूर ॿुधाईंदा हुआ या का अहिड़ी लाचार लता चवंदासीं बसि कमु पोइ जेसि निमाज़ खां थियो तेसि वतन धक झलींदा बाबा असांजो कमु हराम न करियो पोइ इन शिदत सां त हीअ मस्जिद ठही आहे पोइ ईअं थियो आहे त कॾहिं ग़लतियूं थियूं हूंदियूं लाज़मी तरह इहो त आहे अहिड़ो माहौल जो गंदो आहे त केतिरो त कदुस कजे भला माण्हू सुठो पाणीअ जो थांव भरे रखे हवा लॻंदी मुश्किल आहे पर पंहिंजे तरफ़ां सुभाणे त हुननि मज़दूरनि खे चवंदासीं बाबा जेकॾहिं न पढ़ी अॻिते जेकॾहिं निमाज़ न पढ़े त पोइ न अचिजांइ वरी पोइ बंदोबस्तु कंदासीं ॿियो ऐं ॿुधाइजांइ त निमाज़ पढ़ंदे न हींअर ॿुधाए फैसलो चवंदुसि मां पंहिंजा कयूं अलाह ताला वटि आहे अंजाम हर कम जो अलाह वटि आहे हुनजे इख़्तियार में आहे रब ताला वटि सभु अॼु मुस्लमान जेकॾहिं कमज़ोर आहे ऐं काफ़िर जेकॾहिं कवी नज़र अचे थो अलाह ताला जे कब्ज़े में आहे इहो इनाबु इरादो करे उहो इंसानु मुसलमाननि खे अलाह ताला इन्हनि इंसाननि खे ग़ालिब बणाईंदो मंसूर कंदो या इहा माना आहे इहा इहा माना त इहो अलाह ताला जो दीन क़ाइमु कंदी ऐं हिकु मुदत ते रब तबारक मताला इन ॻाल्हि खे ज़ाहिरु कंदो लियुज़ीन कुली वलव कर हल काफ़िरून वलदी अरसल रसूल बिलोदावदीन लक लियुज़ अलदीन कुली वलव कर हल काफ़िरून वलव कर हल मुशरकून ॿिनि जाइनि कहिड़े वक़्तु थींदो अलाह ताला त ॼाणे जेके मेंबर आहिनि इन इन जमात जा उन्हनि खे त महिनत करणी आहे या नियत रखणी आहे या इहा माना हिन बि जेकॾहिं तुंहिंजे इन इन सारे मनसूबे खे जेको तो इहो ॿुधायो आहे इनखे कूड़ो था कनि पंहिंजे कैफ़र किरदार खे उनखे बि ईअं जुटलायो मिस्र वारा ॾिसो केतिरे क़दुरु कीमती हज़रत मुसीं पोइ पकड़ियोसीं फके फ़कार न कीर पोइ कीअं थो भांइ मुंहिंजो पकड़नि कहिड़ो मुंहिंजो इनकार थी वियो उन्हनि ते सख़्तु जो का शइ उन्हनि जी न रही त कईमियुनि अलक न हा केतिरियूं बस्तियूं گوٹھ करिया अलक न हा हुननि खे ग़ारत कयसि हे ज़ालिमतु हे गुनहगार हा मुजरिमा ॾोहारी आहे इहे किरियल आहिनि पंहिंजी छतियुनि ते छिति हेठि पई मथां जाइ पइजी वई दबड़ो थी वियो बुनियाद हुननि जा विया हलिया सारा मकान किरी पिया तियोबाला थी विया अल्ला ताला नक्शो असांखे ॿुधायो आहे ॿेरे मुअल केतिरा बाग खूह उहे थी विया नकमा कसर मशीद जायूं बंगला माड़ियूं उन्हनि जो गच गारा उन्हनि खे लॻल ॾाढा सभु त वाह इहे अलाह ताला उन्हनि जे मथां ईअं पाणी फेरे फिटी का शइ न रही अफलम जे सिरू फिलहाल छा काफ़िर नथा सैर कंदमि ॾिसनि त सारो मुल्क़ इहो लॻो पियो आहे ईअं उनमें रब तबारक मताला एतिरी धर ॾेई छॾी पोइ अलाह ताला हुननि खे अहिड़ी तरह पकड़ियो जो हिन वक़्त ताईं इहे ॻोठ सॼा तव्हांखे नज़र ईंदा हुन लाइ पियल ॿेर मोहरत माना केतिरा खूह मतरूक आहिनि जिन जा मना ख़तमु थी विया अफल में फिलहाल ज़मीन में सैर कनि ॾिसनि त कुलूब हुजनि की इन्हनि खे दिलियूं जो अकुलु कनि इन्हनि सां या हुजनि के कन जो ॻाल्हियूं ॿुधनि इन कननि सां तिबाशुदा मकालात ऐं खंडरात खे ॾिसी पोइ दिलि में फ़िकर कनि का कननि सां ॻाल्हि ॿुधनि पै न अला तामल अलाह अलाहपुर फुरमाए त अखियुनि जी अंधापन आहे इहा भला तामल कलूर पर अखियुनि जी अखियूं आहिनि अंधियूं अल अलतीफ़ी सदूर जेके छातीअ में अंदरि पियल आहिनि अखियुनि जे ॾिसण वारो त खणी ॾिसंदो पर ग़ौर जो न कंदो त अखि छा ॾिठो न सम्झंदो त दिलि छा सम्झो हक़ीक़त में ज़्यादा ख़तरनाक इहा ई अंधा अंधाई आहे अखियुनि जी अंधाई त का अहिड़ी ख़ासि नुक़सानकार कान्हे छो त हुनजी दिलि वरी बि आहे वरी कन हुनजा आहिनि जंहिंजो तालुको उज़वे सां आहे उहो आहे नसीहत हक़ जो ॿुधणु क़बूल करणु उहे हिननि जा ज़ायो थी विया आहिनि बिल अज़ाब हू तकड़ि था कनि त अदाब अचे अलाह ताला पंहिंजे वाइदे खे कोन कोन जो हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो आहे रब वटि हज़ार साल जेकी तव्हां ॻणियो था मतिलबु त इहे इनकलाबात अची वेंदा अहिड़ा ॾींहं ईंदा पोइ ॾींहं रब तबारक वताला जा जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि जीअं मुजिम अॼु खां वठी उनजे कब्ज़े में केतिरनि वरिहनि गुज़रण ताईं बे उन्हनि जी मुराद पई थी पूरी थिए ऐं बेफ़रमानीअ जे मथां उहे बीठा आहिनि रब ताला फरमाए थो त अहिड़ा हिकिड़ा इनकलाबी ॾींहं अचण वारा आहिनि ऐं अहिड़ा मौका हिकिड़ा दुनिया में गुज़रण वारा आहिनि जिन जो तूल ऐं जिन जी दर्घाई आहे हिन दुनिया में बि ईअं ॾींहं मुख़्तलिफ़ आहिनि कंहिं क़ौम जो कहिड़े ॾींहं सां तालुक आहे इनकलाब जो जो कंहिं क़ौम कहिड़े ॾींहं सां इनकलाब जो रब ताला वक़्तु इहो हिकिड़ो थोरो गहरो मसइलो मां आहे थोरो तवजो ॾियारे असांजो हे राति ॾींहुं आहे चोवीह कलाक पर चंड जो जेको राति ॾींहुं थींदो आहे तमामु वॾो थी वेंदो आहे चंड जो राति ॾींहुं महीने जो आहे जंहिंमें शकल हुनजी बदिलजी फिरी वरी पंहिंजी गाॾी हुजे थी अचे अहिड़ी तरह ईअं थो थिए ऐं लहण उभरण वारो जेको हुनजो मसइलो आहे सो जेकॾहिं अञा गौर कंदो त रोज़मरह इहो सिज खां थोरो अॻे थो अचे पोइ सिज खां थोरो पोइ ते थो अचे पोइ जॾहिं सिज खां थोरो पोइ ते थो अचे त हीअ माना त राति ॾींहं जेका चंड जी आहे त ॿ अढाई कलाक टे कलाक पोइ ते आहे चंड जॾहिं ॾिसण में ईंदो आहे त ॾिसण जे वक़्त में उहो सिज सां हिकिड़े ॾींहुं गॾिजी हलंदो आहे इनखे योमुल भाक चइबो आहे माना सिज मथो चंड हेठो शकिल हुनजी जेका नूरानी असां उहा आहे जेका सिज साम्हूं आहे हेठि पासो असांजे तरफ़ ॾिसणु नथो अचे हलंदे हलंदे जॾहिं लहे थो सिज बि लहे थो चंड बि लहे थो सिज अॻे लही वियो थोरो चंड पोइ ते रहिजी थो वञे पियो पोइ इहो जेकॾहिं चंड सिज खां जेकॾहिं सत्रहं डिग्रियूं पोइ ते हूंदो आहे त पोइ उनजो ॾिसणु मुमकिन हूंदो आहे पर उन्हनि मौसमनि में जिन मौसमनि में सिज जो शाह मगरब जे क़रीब हुजण करे तेज़ हूंदो आहे सत्रहं डिग्रियुनि में ॾिसण न ईंदो ॿावीहनि डिग्रियुनि ते ॾिसणु ईंदो आहे पर जेकॾहिं सिज जो मगरब हेॾे परे थी वियो आहे सियारे जे करे त पोइ उन में मुमकिन हूंदो आहे डिग्रीनि सिज जे लहण खां पोइ इहो केतिरनि मिंटनि ते ॾिसण में अचे नई उमिरि आहे सिज लही वियो सिज खां एतिरो परे थियो उहो अठ ॾह मिंट हूंदा आहिनि जिन में ईंदो आहे मालूम थियो त हिनजो दौरो घटि आहे राति ॾींहं में इहो हिकिड़ो थोरो मां ज़ाहिरी मिसाल तव्हांजे आलो रखियो अहिड़ी तरह हिकिड़ा सितारा आहिनि जेके सितारा पोइ पोइ पिया हलंदा आहिनि हलंदे हलंदे हिकिड़ा अहिड़ा सितारा आहिनि जेके साल में छह महीना हिकिड़े पासे ते हूंदा आहिनि छह महीना हेठि हूंदा आहिनि तंहिंजी मन त साल उन्हनि जो ॾींहुं आहे केतिरा अहिड़ा सितारा आहिनि जेके पंजनि सालनि में रहंदा आहिनि केतिरा अहिड़ा सितारा आहिनि जेके वीहनि सालनि में रहंदा आहिनि हिकिड़ा अहिड़ा सितारा आहिनि जिन जो पंजवीह हज़ार गुज़रिया आहिनि अञा हुनजो ॾींहुं राति पूरो न थियो इन लिहाज़ खां जेकॾहिं जाचे ॾिसजे त जेको वक़्तु आहे तालुक थो रखे सितारनि सां हिकिड़ो वक़्तु इहो जेको असांजो आॾो आहे रोज़ु लहणो भरण वारो ॿियो वक़्तु थोरो डरो ॿियो वक़्तु थोरो डरो ॿियो वक़्तु थोरो डरो राति ॾींहं विया नंढा थींदा हालांकि हिकिड़ा राति ॾींहं अहिड़ा बि आहिनि जेके पंजवीहनि सालनि ताईं पंजवीहनि हज़ारनि सालनि ताईं बि आहिनि हज़ार साल ताईं बि आहिनि हज़ार साल में हुनजो राति ॾींहुं पूरो थींदो आहे अहिड़ा घणा सितारा आहिनि रब ताला थो फरमाए त क़ौमुनि जे ज़िंदगियुनि जो तालुक आहे कॾहिं आहे हिकिड़े ॾींहं सां उहो हिकिड़ो ॾींहुं कहिड़े सितारे वारो ॾींहुं आहे रब ताला माना जेकॾहिं को अहिड़ो माकुल क़िस्म जो माण्हू हुजे त उनखे सम्झाइण जे लाइ असां चवंदासीं त इहो बि हिकिड़ो ॾींहुं आहे अलतन में मां त उन हज़ार साल तव्हां गणियूं था असां ॻणियूंसीं न हज़ार साल असांजो ई थी वियो इहो कहिड़े बि सितारे जो वठूं मतिलबु हीअ आहे त घर ॾियण मां इहा ॻाल्हि कान्हे त को निकिरी अलाह जे कब्ज़े खां ॿाहिरि भॼी विया ई कोन्हे रब ताला फरमाए थो त असांजो कमु तव्हांखे होशियारु करिणो आहे ऐं सम्झाइणो आहे पंहिंजे कब्ज़े कुदरत जे तरफ़ तवजो ॾियारिणो आहे मोती ऐं आसीअ जो फ़ैसिलो मुंहिंजे हथ में आहे उहो मुनासिबु वक़्त ते मुनासिबु हाल ते पंहिंजे पंहिंजे दौर में जेको मुंहिंजे इल्म में मुक़दरु आहे थींदो तंहिं करे तव्हांखे जेको पंहिंजो कमु करणो आहे सो कमु कंदा रहो नताइज जो इंतज़ारु तव्हां न करियो तव्हांजे हिकिड़ो अमल जो नतीजो ॿियो आहे उन मुहिम जो नतीजो ॿ नतीजा आहिनि अमल जो नतीजो तव्हांजे कम करण सां तव्हांजे अमल नामे में लिखिजी वियो जिन नियत कई त नेकी लिखोसि कदम त कदम लिखोसि मां कदम आसार कुल शइ ॿियो आहे मुहिम जो नतीजो मुहिम जो नतीजो जॾहिं निकिरे मुहिम जॾहिं बि पूरी थिए पोइ तुंहिंजी ज़िंदगी में पूरी थिए अला ताला फरमाए थो त हिन बि असां केतिरनि माण्हू खे तुंहिंजी ज़िंदगी में ॾेखारींदासीं अज़ाब कंदासीं केतिरनि माण्हू खे तुंहिंजी ज़िंदगीअ खां बाद केतिरनि माण्हू खे अज़ाब कंदासीं जो ॿिया ॾिसंदा मुहिम तुंहिंजी आहे तुंहिंजी ज़िंदगी में मां तव्हांखे मुबीन पधरो खोले ॿुधाईंदड़ आहियां इन में कंहिं क़िस्म जो फ़र्क़ु न थींदो ॻाल्हि साफ़ु ॿुधाइणी आहे जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे माना वाज़ वाज़ इंज़ार इंज़ार नज़ीर मुबीन ॿुधाइण वारो पोइ जेके शख़्स वलदीन सौ बि आयात न असांजे आयात में जेके कोशिशि था कनि महिनत था कनि आयात क़ुरानी जे इबताल में कोशिशि था कनि अलाह ताला जे अहकम अहकाम खे हटाइण जी कोशिशि था कनि वलदीन सौ बि आयात न न असांजे हाराइण लाइ उलायकीन इहे जहन में वेंदा रब तबार कोताला जी नज़र हर हिक जे अवाबत ऐं अंजाम ते आहे तंहिं करे हर जाइ ते रब तबार कोवताला इन अवाब्त ऐं अंजाम खां असांखे बेदार कंदो रहे थो मता पंहिंजे इन मामूली हिकु आरज़ी ज़िंदगीअ ते गर्रह बणिजो असुलु उन शइ खे ॾिसो तंहिं करे जाते बि रब तबार ताला सज़ा जी ॻाल्हि थो ॿुधाए उते जहनम जो नालो थो थिए छो त इंसान को रुगो ख़ासि हिन दुनिया जे लाइ पैदा थियल कोन्हे जे हितां जे नताइज़ आगाह कंदो रहिजे उहो त आहे आहे गुमान कयो त अलाह ताला क़ादर न थींदो असां ते ॿीहर खे जीआरे उथारे हिसाब किताब न वठे ममा अरसल हिकिड़ी तरीक़ो थो ॿुधाए अलाह ताला इहा जेका मुहिम आहे अहिड़ी वलदीन सौफ़ आयात नमाहिजन हिन जी मुहिम हिननि मेंबरनि सां जारी आहे उन्हनि में पहिरियों पहिरियों इन्हनि जो शैतान आहे जेको रब तबारक मताला जे इन अहिड़े फ़ैसिले खे जेको ज़हननि जे मथां एतिरो अटल ऐं मज़बूत आहे उनखे सुरकाए हटाइण ऐं उन्हनि जे ज़हननि खे ख़राबु करण जी कोशिशि थो करे उनजी तहरीक शैतानी आहे पोइ जेके उन तहरीक़ जा मेंबर थींदा वेंदा उहे सभु इहो कमु कंदा असां जेको बि अॻे को रसूल मोकिलियो आहे जंहिं नओं दीन आंदो या को नबी मोकिलियो आहे उन जे तहरीक में उन जे मुहिम में शैतान अची ज़रूरु पंहिंजो दख़ल ॾिनो आहे जेके हुन पढ़ी ॿुधायो शैतान उनजे पढ़ण में पंहिंजो दख़ल विझो जेको कमु कयो शैतान उन जे कम में दख़ल कयो ज़रूरु हरकत करे थो कंहिं न कंहिं क़िस्म जो नुक़सानु विझे थो मिसाल तौरु मां हिकिड़ो ॿुधायां हरकत शैतानी पुराणे मज़हब में ईअं त थींदी रही घणनि जाइनि ते हज़रत यसव उहो पोड़ो थी पियो ज़ईफ़ थियो घणी उमिरि वारो थियो ऐं उनखे का अहिड़ी औलाद जा को अहिड़ो माण्हू कोन हुयो जंहिं ते को नुगत जा आसार हुजनि अहिड़ो बि माण्हू नज़र हुनखे ॿियो कोन आयो को ऐलान कयईं त मां वटि सभु अची गॾु थियो माण्हू मञींदा चङा जहिड़े क़िस्म जा माण्हू हुया पोइ जॾहिं सभु गॾु थिया त चई त मूंखे हिकिड़ो पंहिंजो ख़लीफ़ो बणाइणो आहे मुंहिंजी उमिरि तमामु पोईं थी वई आहे घुरां थो त उहो मुंहिंजो कमु हलाए ऐं तव्हांजी अॻवाणी करे अहिड़ो को माण्हू हुजे मुंहिंजो सिहाज़त तूं हुकुम कर हीअं मुंहिंजियूं टे ॻाल्हियूं आहिनि जेकॾहिं क़बूल करे त पोइ शर्त आहिनि टे हिकिड़ो मुंहिंजो शर्त इहो आहे त मां साहे मु दाहिर आहियां हमेशह रोज़ारु मूंखे अहिड़ो खपे ख़लीफ़ जेको साए मु हुजे ऐं अॻे ज़माने में साय मु दहर हुजण खां वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई अलाम अची वियो हिकिड़े ॾींहुं रोज़ो रखियो ॿिए ॾींहुं रोज़ो खोलियो दाऊदी उन मुक़ररु कया आहिनि ऐं नबी बि सलाह सभिनी खे पसंदि कयो आहे जेकर को न मुड़े त पोइ ईअं हमेशह सौम दहर अॻे हूंदो हुओ अहिड़ी तरह सौम संत उहो बि अॻे हूंदो हुओ चुप असुल न ॻाल्हाए पोइ को महीनो को साल को पंज साल न ॻाल्हाए इहे बि इबादत <clears throat> मनसूख हिकिड़ो इहो आहे ॿियो राति जो जागणु <clears throat> जेकॾहिं तूं रब ताला जी इबादत कंदे अलाह खे तूं थकाईंदे छा तूं मायूस थींदे हथा तुंहिंजूं अखियूं हुजूम कंदियूं <clears throat> ज़ोरिक हक़ जेकर तूं यको अॼु कंदे त तुंहिंजे अखियुनि में हुजूम ईंदो निंड हली वेंदी त बेखाबी थींदी ॾींहं जो तूं रोज़ा रखंदे तुंहिंजो ज़ोर अची वेंदो तुंहिंजे महिमाननि जो तोखे हक़ु तुंहिंजे नफ़्स जो हक़ु न सख़्तु न सख़ कयो हिन उमिरि छो त हीअ उमिरि वसत आहे न शहदा हलंदासीं रसूल शहीद आहे उमत रहबर आहे माण्हुनि जी तव्हां उन्हनि जा रहबर रहो ऐं रसूल तव्हांजो रहबर आहे इहा आहे तरबियत पर अॻी ॻाल्हि आहे इहा ॾींहं जो रोज़ा रखे राति जो इबादत असुल कावड़ बंदि हिकिड़ो माण्हू ॾिनो थियो काफ़ी देरि खां पोइ हिकिड़ो शख़्स ज़ईफ़ हुजे कमज़ोर क़िस्म जो माण्हू हुयो एॾो को मोतबर बि नज़र कोन पिया आयो उन चयोसि मां इहो कंदुसि माण्हुनि हिकारत कई हे छा कंदो हिनखे कोन को मञिबो वरी ॿिए ॾींहं ते ऐलान कई ॿिए ॾींहं ते वरी माण्हू कनि थिया वरी बि टे शर्त ख़िलाफ़त जो अहदो उन्हनि खे ॾियणो वरी बि ॿिए ॾींहं ॾींहुं इहो हुते हाणे तव्हां वञो को बि अहिड़ो माण्हू कोन थो अचे तंहिं करे हिन जी ॻाल्हि खणी कबूल था करियूं हज़रत अलाम त उहो पंहिंजे कम में मसरूफ़ हूंदो हो ऐं जीअं हूंदो तबियत मगर हे सा उन ख़िलाफ़त जे करे पंहिंजे रियाज़त में शुरू थी वियो रियाज़त हुनजी हुई बाक़ी जेको कमु करिणो हो तबलीग जो तालीम जो उहो बि हज़रत सां गॾु करे ॾिनई शैतान कोशिशि कई त हिन खे नुक़सानु पहुचाएजे सो जीअं हे ॾींहं जो सुतो पियो हो राति जे उजागर खां बाद रोज़ो बि हुयोसि रोज़े में निंड त कान थींदी आहे रोज़ो ऐं निंड त गॾजनि हे ॾींहं जो सुतो पियो हो हिन जो हिते ॿाहिरो कंहिं दर खुड़कायो तमामु ज़ोर सां निंड मुजागी दर खोलियईं त हिकिड़ो फ़क़ीर मज़लूम आ तमामु लाचार अहिड़ो बीठो आहे छा आहे जिथे मूंखे कुझु हवाला थोरो दुरगो करिणो आहे वठी आयर करे अंदरि वठी ॼो ॻाल्हियूं कई ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं निंड जो सॼो ख़तमु थो थिए मतिलबु इहो त मां त हेॾो ज़ुल्म मुंहिंजी मिल खाई विया में वेठो कीअं पोइ सुभाणे तव्हां मां वठी अचिजो ईंदा तव्हां वटि वरी सुबुह जो वक़्तु थियो वरी सुभाणे थियो वक़्तु जेको मुक़ररु थियलु हो उन ते कोन आहे वरी वञी हिन आरामु कयो आरामु कयो त वरी दरखण कयो दरखण कयो निंड में तागी वियो तव्हांखे चयो फलाणे वक़्त ते चईसि हुनखे ख़बर पई त फलाणे वक़्त ते तव्हां वेठा हूंदव हुननि चयो त हलूं था हलूं था जॾहिं वक़्तु टरी वियो हाणे चयो त कंदासीं तॾहिं मां तव्हां खणी आयो वरी साईं ॻाल्हियूं कयूं वरी वक़्तु ख़राबु चङो सुभाणे वरी जॾहिं ॿियो ॾींहुं टियों ॾींहुं त टे ॾींहं ते बि हे कोन आयो हिन बुज़ुर्ग छा कयो सुम्ही पियो अचे त हाणे अलाह अलाजवा बसि आराम थो सां हिनखे ॿिनि ॾींहंनि जी थकावट बि वधी वई उहे निंड पियो हो दरवाज़ा खे खड़िक अलाए छा हिन ॿुधो ई कोन सफ़ा सख़्तु निंड ई ॾींहं पोइ हिन शैतान छा कयो शैतान हो हिन छा की दरीअ मुंहिंजो कंहिं मुंहिंजो लॻी अची अचे ऐं दरवाज़ा खड़काइण लॻो हुन सां हरकत न पियो करे दरवाज़ा खड़काए एॾो हरकत करे नेठि जाॻी पियो अरे हाणे त तूं खे मां चयो हो त कीअं साईं उन्हनि वरी बि साॻी तरह मूंसां धोको ॾिनो अॼु मां आयो आहियां की तूं काॾां आहीं दरवाज़ा त बंदि आहे सचु कर तूं छा आहे केरु आहे मां चेतान आहियां तव्हांजे इम्तिहान लाइ तव्हांखे नुक़सानु पहुचाइण लाइ आयसि जीअं तव्हांखे मां उजागर करायां त राति जो तव्हांखे घटि निंड जो वठे तव्हांजे ज़िक्र लाइ गफ़लत अचे ऐं जेको तव्हांजो अद आहे उन अध में टुटो त तव्हांखे ख़िलाफ़त न मिले मुंहिंजो न ॾियो इहो आहे ज़ल किफ़िल किफ़िल चइबो आहे वाइदे खे वाइदे जो साहिबु अहिड़ी तरह वाकियात गुज़रिया आहिनि घणा सो ॾिसो शैतान हिन में अची टंग अड़ाई त को नुक़सानु थिए मतिलबु को नबी हूंदो आहे को रसूल हूंदो आहे का ॻाल्हि कंदो आहे उनमें शैतान अची टंग अड़ाईंदो आहे त को नुक़सानु थिए कंहिं न कंहिं तरीक़े जो पोइ किन माण्हुनि जे ज़रिए सां इन शयाती हू न अलावलिया आहिनि शैतान कोशिशि कंदा आहिनि त पंहिंजो हिकिड़ो वली वारस मुक़ररु कनि पोइ उन जी दिलि खे पंहिंजे तरफ़ मुतवजो करे ऐं उनजे नफ़्स में उहे ॻाल्हियूं विझंदा पोइ मजलसनि में कचहरी में जेके एतिराज़ात थींदा आहिनि के शुदा मसइले ते ऐं अचे मथां एतिरा शुरू कंदा तबीअ जी ख़्याल में का हरकत कराए या किरात करे शैतान हुनजे किरात में अचे पंहिंजियूं ॻाल्हियूं बि में शैतानी तावीलात केतिरा आहिनि हुनजो छा बयानु कजे एतिरो बिल्कुलु ऐं ग़लति ऐं मुस्लमान उन्हनि ते मञी विधा आहिनि तूं न बि माण्हुनि खे ॿुधाए त मां चवंदुसि हिकिड़े छा चयो क़ुर में बशरी जी त चयो बाबा चई से अलाह त फरमाए थो तूं चओ न मां त कोन्ह चवंदुसि मां चयो अॻिते आहे इन मां इलाहक आहे इहो बि चवे तूं चवे त अलाह हिकिड़ो आहे पोइ अलाह हिकिड़ो आहे तुंहिंजे चवणो मुंहिंजी अलाह घणा थियनि न पोइ कुल अला अलाह हिकिड़ो आहे तूं ॿुधाइनि मां कोन चवंदुसि अलाह हिकिड़ा आहिनि हिकिड़ो आहे तंहिंजी माना ॿ टे अलाह आहिनि तॾहिं शर्म त इहो आहे अलका शैतान खे हिन बि जो क़रान अॻिते मौजूदु आहे हिन में शैतान केतिरियूं टंगू वारियूं आहिनि पर रब ताला जनसफ़ अलाह मां युल शैतान नसफ़ कंदो आहे अलाह ताला जेकी विझे थो शैतान सुम्ही हिकु महिल आयाती अलाह ताला पंहिंजे आयात खे जेके मौक़ो आहे त हिन मौक़ो में मज़बूत कंदो आहे ऐं शेदाननि जी हरकतूं हमेशह दफ़े थींदियूं रहंदियूं मुफ़सरीन ईंदा मुजाहिदीन ईंदा वाइदीन ईंदा हक़ जा आलम ईंदा उन ताबीलात खे अचे ग़लति साबित कंदा ऐं इहो अलाह ताला जो इहकाम आहे ऐं मज़बूत करिणो आहे पाक जी आयात खे इन तरीक़े सां नज़र न असां हिन क़ुर खे कयो आहे असां हिफ़ाज़त कंदासीं इहो तरीक़ो हिफ़ाज़त जो थींदो रहंदो शैतान कोशिशि कंदो आहे इगवा कंदो आहे त मुख में कंहिं क़िस्म जी हरकत करे जी दीन जे जड़ खे काटे फिटी करे शुकू करे शुभात वग़ैरह विझण जी कोशिशि करे पोइ रब ताला इन तरह सां हुनखे ख़तमु कंदो आहे जहिड़ी तरह मथे आयो इन कुंभ मां तव्हां ॿुधो न हासबु जन न पोइ उन मथां शैतान आयो हुननि खे चयो वसि जे त तव्हां न बि हिते सुवालु करियो ईसा अल जी पूॼा थिए थी हज़रत उज़र जी पूॼा थिए थी बुज़ुर्गनि जी इबादत थिए थी इहे ध्यान में विधा इन सबका अञा इहा आयत आहे उहे करे मां जो अख़रु इनखे साफ़ थो करे हुते मां खे आम करे मिड़ी खणी गॾाए छॾियूं इहे हरकतूं शैतान ते अल्ला ताला उनखे साफ़ कंदो रहंदो आहे जहिड़ी तरह क़ुर पाक में अलका मरियमि अलाह ताला कलमो पंहिंजो विधो मरियम ते इहो ख़ुदा जो रूह हो ख़ुदा जो रूह हो त औलाद पंहिंजे पीउ जो रूह हूंदी आहे तंहिं करे ख़ुदा जो पुटु आहे त गुलू असां बि खुन कयूं इहे शैतान जी हरकतूं पाक में घणी पंहिंजी तावीलात तवजीहात खे शरीक करे शामिलु करे ऐं क़ुर पाक जे हक़ाइत खे मोड़े बदिलाए ॿिए पासे ॾे रुख रखाइण जी कोशिशि कंदो आहे सुम्ह जो की मुला आयात ई अलाह ताल पंहिंजी आयात खे मज़बूत कंदो आहे यानी मोहकमात सां हुनखे साफ़ु कंदो आहे जे जल मां यूल्क शैतान पित न अथनि जीअं जेके शैतान अची शयूं ईंदियूं आहिनि उनखे माण्हुनि जे लाइ इम्तिहान बणाए हाणे इम्तिहान में जेके माण्हू उहे नापास थींदा अलाह दीनी कुलू बि हिमारतुनि जिन जे दिलि में जो आहे पोइ उहे वलकासियत कुलूभुम जिन जूं दिलियूं ज़ंग थियल कटियल आहिनि सख़्तु दिलियूं आहिनि उहे माण्हू इन चकर में अची वेंदा न त जिन जूं दिलियूं नरम आहिनि अलाह फरमायो आहे उहे जुदा थी वेंदा जिन खे अलाह ताला ॾिनो आहे उहे सम्झनि ऐं पोइ दुआ घुरंदा अहिड़ी तरह रस्ते ते मज़बूत माण्हुनि खे हिदायत कंदो आहे जेकी बाक़ी काफ़रनि जो अहिड़े क़िस्म जा चकर आहिनि बाक़ी हिकिड़ी ॿी रिवायत हिते कई वेंदी आहे जीअं त अक्सर तफ़सील वारा उन जे ख़िलाफ़ आहिनि तंहिं करे मां उन ख़िलाफ़ वारे हैसियत में ॿुधायां थो नवी संजन क़ुर शरीफ़ बि पढ़ियो ऐं जे में त हवा मां साहिब मां गबा इहा रिवायत कंदा आहिनि पोइ जॾहिं नबी अकर सलाह लात जी आयत पढ़ी उन में काफ़र बि वेठा हुआ ॿिया बि वेठा हुआ उते उन्हनि खे हिकिड़ो शैतानी आवाज़ु जुदा नज़र आयो जो हुननि चयो तिलकल गरा निकिरो ला इन शफ़ा त हुन लाइ तौर जा सभई सॼे निकिरी था अचूं अॼु मस असांजे बुतनि खे वञो अथई न त इन्हनि ते इहा फिठलानत पई विझंदो हो लात मुरात उजा जो नालो वठी अचो अथई त हिननि जी जी उमेदु आहे सुभाणे क़यामत क्यामते छत ॾींदा हली पोइ सॼे में सभई किरी इहा शैतान इहा हरकत कई पर नबी अकरम सलाह वरी बुतनि वग़ैरह जे लाइ जेके तरदीबूं क़ुर में आहियूं उन्हनि सां हुनखे साफ़ कयो इहा आम तरह सां चई वेंदी आहे पर जीअं त इन रिवायत खे केतिरनि ॾिनो आहे ऐं तफ़सील वार में इनखे आंदो आहियां मां ताईं हद ते ॿुधायां पई तंहिं करे मां पहिरीं सभु इन ते ॻाल्हायो ऐं ॿियो घणो सामान आहे इन जो तंहिं करे हर घरु वेंदी आहियां इन ॻाल्हि खे मज़मून खे अहम ॾियणु अहमियत ॾियण जी ज़रूरत या उहो ख़तमु थी वञे माण्हू ख़ात्मो त थींदो कोन ॿियो नतीजो आहे छोटकारे जो अज़ाब जे करे माण्हू मरंदा कोन मौत मरी वियल हूंदो हर मुल्क जो लाह हुकूमत लाह जी हर कंहिंखे ख़बर पवंदी या को बेनमैसो कोन्हे न आम जिनीमार हूंदो आहे जन्नात कूड़ो कयो जंहिंजे लाइ अज़ाब दर्दनाक आहे रब ताला हुनजे लाइज़ु कयो सख़्तु ऐं दर्दनाक जेको उन्हनि जे लाइ हूंदो हिन खां बाद अलाह ताला मुहाजरीन ऐं जेके दीन जे बारे में महिनत करण वारा आहिनि उनजे बयान सां हाणे والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حليم जेके माण्हू अलाह जे रस्ते में हर बार छॾे ॿाहिरि निकिरनि खां पोइ लड़ाई में शहीद थियनि या तबई मौत मरनि ॿिन्ही सूरतनि में अलाह उन्हनि लाइ ख़ासि इकराम ऐं महिमान आहे इंसान खे बाक़ी हैवानात जे मुक़ाबले में जिन शयुनि जी ज़रूरत आहे उन्हनि सभिनी में पहिरीं इज़त खाधो पीअण जी शयूं ॼाण करा इंसानियत इन्हनि सभिनी शयुनि में बाक़ी हैवानात खां मुमताज़ रब तबारक बताल आहे इंसाननि में मोमिन जो दर्जो मोमिनी में इन मुमताज़ जमात जो ख़ुशूसी तरह बयानु फरमायो रब तबारको ताला वटि इन्हनि खे ख़ासि इम्तान हूंदो खाइण पीअण रहण सहण मर्ज़ी जे मुताबिक़ हूंदो अलाह ताला खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर आहे त उन्हनि में बि जेके गॾियल हूंदा उन्हनि जे किरदार नियत ऐं अतवार जो रब ताला वटि फ़र्क़ु कंदो आहे असुलु शइ इख़लास जिन जे मुतालिक़ बयानु बाज़ साहब अकराम हज़ूर अनवर सलाह जी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो अलाह नज़ीर हा अलाह कुतिलू इहे त असां ॼाणूं था जेकी सही थी आहे अलाह जे रस्ते में असां हीअ अकी रखूं था मां तहमर सॾु हलियुमि असां हुनखे जातो जेकी आहे हुननि ॿुधाए वॼाए असां तोसां गॾु आहियूं कमाल आहिनि मुल्क जेकॾहिं असां मरी वञूं शहीद न थियूं जदनि में जिहादनि में लड़ाइनि में उन्हनि वांगुरु असां बिगड़ शाम ताला फरमाया पर जे असां मरी पऊं त पोइ असांजो छा दॿो हूंदो आयात नाज़रमाया जिन में समन सवाल जो हा ज़रूरु थी सघे ॾिना बेशक अलाह ताला ॼाणंदड़ आहे ऐं तहमुल वारो आहे मतिलबु छा निकितो त जवाबु साॻियो आहे जेके शहीद थी विया फीस बि ॾेला या जेके मरी विया फीस बि ॾियल आहे अलाह जे रस्ते में हलंदे मरी विया इन्हनि जी तमना साॻी आहे अलाह ताला वटि इज़त सां इज़त बराबरि मिलंदी माना हिकिड़ा शहीद आहिनि सूरत में ॿिया शहीद आहिनि माना माना में सूरत बि खां सवाइ बेकार हूंदी आहे जेके शहीद आहिनि सूरत में उहे मानवी शहीद बि आहिनि सूरत में शहीद न आहिनि पर इरादे में अज़म में उन रस्ते में हलण जे करे मानवी शहीद आहिनि तंहिं करे शहीद जो दर्जो ऐं ज़रूरु अलाह ताला दाख़िल कंदो उन्हनि खे अहिड़नि जाइनि में जिन खे हू के सदा कनि बेशक अलाह ताला सभु कुझु ॼाणे थो त हमर वारो आहे माण्हुनि जे तकलीफ़नि खे घर ॿार जे थियण खे मुसीबतुनि जे सहण खे अलाह जे रस्ते में हली अलाह जे कलमे खे बुलंद करण लाइ जेको शख़्स कमु करे थो तंहिंजी अलाह ताला वटि इज़त आहे ॻाल्हि इहा अथव इहा ई शइ مَنَازِلَ كَلَ أَمْرُ الَّذِي قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ وَإِن جَاءَ ذُو عَدْلٍ الْمُهَاجِرِينَ يَا جيڪو اسان تاڪ ٻڌايو هي واعدي جو پاڙو جيڪي الله جو رستو ۾ هجرت ڪيو ٿا وَمَن أَقَبَ بِمِصْرَ مَأْوَبٌ تِبَادِ ثُمَّ رُدِّي عَادَةَ دَيَانَ صُرُضُهُ نَوُنَ لَا إِنَّ हिकिड़ो इहो मक़ाम ऐं दर्जो ॿियो दर्जो हीअ आहे ज़ालम ऐं मज़लूम जो टकर मज़लूम जेकॾहिं ज़ालम खां वाजिबी बदिलो वठे वरी ज़ालम हुन ते नए सिर जी आदत ई करे ॿीहर उहो मज़लूम थियो मज़लूम जेकॾहिं कुवत हासिल करे ज़ालिम खां इंतकाम वठे ऐं बराबरी करे विझे पर ज़ालिम वरी ॿीहर पंहिंजे कुवत आज़माई करे साॻी तरह जंहिं बदिलो वरितो हो बराबरि थी वियो हो उहो मज़लूम थियो अलाह ताला वरी उनजी मदद कंदो इहा रब जी आदत आहे मज़लूम जी हिमायत मतिलबु त बेखतर ज़िंदगी जेकॾहिं कंहिंजी गुज़रे थी त उन शख़्स जी जेको हमेशह जिहाद करे या जिहादे पर मके जी फतह थी वई हाणे हिजरत न करियो साहिब आदत कयोसीं असां अञा तव्हां ॾांहुं लॾे अचूं परे परे खां पर भला पर उन जा हलंदो बल्कि घोड़े जी मुश्किल में सवारी थींदी आहे टिनि सबबनि जे करे अजर आहे उन शख़्स जे लाइ जेको सुवाल खां बचण जे लाइ पंहिंजे वक़्ती कम कढण जे लाइ बाक़ी अलाह जो हक़ु नथो कंहिं ॿिए खे ज़रूरत पए त कमु अची वेंदो ऐं ॿियो हूंदो आहे विज़ल स्वारी इन लाइ सुधारे त जीअं ॿियनि जे मथां मुंहिंजी फौथ ऐं पंहिंजी सवारी जे मुक़ाबले में पाण खे फ़ाइदो थो सम्झे ॿियनि खां घटि थो सम्झे इहो आहे अमर अहमद ऐं ॿियो अदर हूंदो आहे जेको अलाह जे रस्ते में दीन जे लाइ थो धारे घोड़ो थो धारे ख़िदमत थो करे उनजी सफ़ाई थो करे हुनजे पोय लॻी पाणी पीआरे पोइ जेसिताईं घोड़ो पंहिंजे ख़्याल खां भॼी वियसि वरी मोटी आयो तेसीं ताईं हे हुनजे तलाश में हैदराबाद आहे जिहाद जो जिहाज़ तॾहिं अलाह ताला फरमायो त असांजो हुन मुजाहिदीन सां ताब न हल जंहिं बदिलो वरितो ओतिरो जो हुन खे दुख ॾिनो वियो हो उन जो वरी हुन ते सरकशी कई वई अलाह ज़रूरु ज़रूरु मदद कंदो हुनजी अलाह ताला वफ़ू बफ़ूर आहे माना जेकॾहिं हिनखे हिन खां का इंताम में ज्यादती थी वई ज़ाल इंताम में ज्यादती थी वई छोकिरी तौर माप न हूंदी आहे इनखे अलाह ताला माफ़ी ॾिनो अलबादी अजो वॾो ज़ालमु आहे केतिरो बि इंतकाम वठिजे त उहो वॾो ज़ालमा पर जॾहिं पाण ज़्यादा ॾियण जी नियत न कजे त पोइ उहो वॾो साब में इन क़िस्म जी अलाह तबारक वताला मज़लूम क़ौम खे पंहिंजी हिमायत ॿुधाई इहो रब तबारक वताला जो जेको मामिलो थियो इहो हुनजो कमाल आहे कुदरत जो ॾिसो राति खे ॾींहं में हणी थो छॾे राति जा हिसा रोशन बणिजी वञनि कलाक कलाक उहो राति जो हिसो ॾींहुं बणिजी वञे राति नंढी थी पवे ॿियो वरी जुमनहार फेलाए ऐं ॾींहं खे राति में बदिलाए वरी काॻ करे छॾे हुन हिसा रब ताला जी एॾी वॾी कुदरत आहे जो राति खे उथलाए ॾींहुं करे ॾींहं खे उथलाए राति करे राति जा हिसा ॾींहं में अची वञनि ॾींहं जा हिसा राति में अची वञनि छा इन ॻाल्हि ते कादरु कोन्हे त हिकु मज़लूम कम खे या हिकिड़े मज़लूम शख़्स खे इमदाद करे ज़ालमन जे चंबे खां छॾाए या ज़ालमन खां इंतकाम वठी ॾे तसली जो शाहि हज़ूर अनवर सल हिकिड़ो दस्तो फौज खे मोकिलियो मुशरकनि सां वञी तकड़िया महरम जे महीने में बाक़ी बराती बची वियूं पोइ मुशर्कनि चयो हिक ॿिए में त हिन मोहम्मद जे साहब सां लड़ो महीननि हराम में हे जंग ते नाजाए सम्झंदा आहिनि असां हिन सां लड़ूं मुसलमाननि हिननि खे चयो हाणे लड़णु बंदि करियो महीने जी इज़त करियो अलाह नाला ऐं क़ौमी वाइदा ऐं इस्तलाही उन्हनि खे विधाऊं हेतिरे क़दुरु असांजा पाण में मुआदा थियल आहिनि इन ॻाल्हि खे छॾियो लड़ाई खे कूल न ॾियो बसि मुद्दत गुज़री वई आहे लड़ाई जी उहे ॾींहं इज़त जा अची विया आहिनि जंग जे लाइ असांखे मजबूर न करियो पर उहो इन ॻाल्हि में न पिया वञनि मुड़ ऐं लड़ाई हुननि सां कयूं ऐं जारी रखियूं पोइ मुस्लमाननि खे लड़ाई जारी रखी जवाब में तव्हांजो अलाह तबारक बताला हुननि खे मज़ो ॾिनो कामयाबु थियण खां बाद हिननि खे अची ख़्यालु थियो त असां इज़त वारे महीने में जंहिंमें जंग मंगलू हुई देवरमती कई आहे रब ताला आयत नाज़ फरमाई त जेको शख़्स मज़लूम थी बदिलो थो वठे वरी हुनजे मथां जाद कई थी वञे ऐं वरी उहो हुन जवाबु थो ॾिए उनखे अलाह ताला माफ़ु कंदो आहे या ग़लती उन्हनि शख़्सनि जी आहे महीने आराम खे जेकॾहिं तव्हां अहिड़े मौक़े ते हुनजो जो उर्मत महफ़ूज़ न रखी त ज़ाल में मज़लूम जो टकरु हुयो उहो इंतामी कारवाई तव्हांखे जाइज़ करे ॾिनी वई आहे इन ॻाल्हि जो तव्हां ज़िक्र अलफ़ितरत अकबर मिनल कातिल अलफ़ितरत अश मिनल कातिल ॿिनि क़िस्मनि जूं आयतूं आहिनि हीअ मुशर्क आहिनि फितरे में आहिनि मुल्क खे फित्र में विझण जी कोशिशि था कनि इहो वॾो गुनाह आहे इज़त वारनि महीननि जो नंग कोन्हे हद जो जंग अहिड़नि मौक़नि जो जिन में जंगियूं न कबियूं आहिनि क़ौमी मुआदा आहिनि नथा ख़्यालु कनि पास नथा रखनि त पोइ हिननि खे जवाबु ॾियण में कहिड़ी पास ख़ातिरी आहे वॾे कम में मुमतला आहिनि तव्हां हुनखे दफ़े था करियो फितरो कयो आहे शिल्प कयो आहे मुल्क में गुफ़ कयो आहे तव्हां हुननि खे रोकियो था इन खां पोइ जेकॾहिं उहो इन में कतल थी वञनि त उहो बुछड़ो कमु था कनि तव्हां हुनजी जवाब जी कारवाही था कयो या मतिलबु हीअ आहे त कानून में सेसना थींदी आहे अलाह ताला सा करे ॾींदी रब तबारक मताला अज़ीम इनकलाबात ॾांहुं तवजो ते ॾे वॾा इनकलाबात दुनिया में अचनि था तव्हां गौर करे ॾिसो उन इनकलाबात ॾांहुं तवजो ॾियो ॻाल्हि खपे अलाह ताला हक़ आहे हुन मां इहो यदून मिंदूनी जेके अलाह खां सवाइ ॿियनि ताक़तुनि खे सॾनि था उहो बातिल आहे अलाह ताला अली आहे कबीर आहे मथां नातो न ॾिठो अलाह ताला नादिल कयो आसमान में या पाणी खे पर तुस बि लालू पोइ फिरी थी ज़मीन मुक़दर आहे साईं सर सब्ज़ आबादु ऐं अहिड़ी तरह कुफर जे ख़ुश्क ऐं वेहरान क़लूब खे अल्ला ताला इस्लाम जे भारत सां सरसब्ज़ ऐं ताज़ा थो करे जहिड़ी तरह अलाह तबार ताला बारानीअ सां ख़ुश्क ज़मीन खे लख मैदान मैदाननि खे सब्ज़ आबाद बणाए छॾींदो आहे ख़ूबसूरत इस्लाम जी दौलत इस्लाम जो دستور ऐं قانون कानून इहो जॾहिं मुल्क में अचे थो उहो ईअं कुफर जो ख़ुश्क बहिराबाद ज़मीन खे आबादु करे सर सब करे छॾे उहो ई ॼाणे थो त कहिड़ी तरह बारिश जो मींहुं वसंदो कहिड़ी तरह किथे घणो ईंदो किथां वेही कहिड़ी तरह अची मुल्क खे आबादु कंदो इन में शक न आहे त कॾहिं पाणी घणो थी वेंदो आहे ऐं किन इलाक़नि खे ॿोड़े विझंदो आहे पर वरी बि ख़ैर ऐं बरक़त नफ़ो हूंदो आहे अहिड़ी तरह जेका जंग नाज़ थी थिए ऐं उनजी इजाज़त थी मिले पोइ किथे हुन में जेका ॿोध थी वेंदी हुन में अज़ीम नफ़ो मक़सदु हूंदो तंहिं करे कलील नुक़सान खे कसीर नफ़े में हिकमत जे क़ानून जे अंदरि का अहमियत कान्हे कलील नुक़सान खे का अहमियत कान्हे न कोन थी रिया जॾहिं त वरी हुकूमत अलाहजी मिल्कियत बि अलाह जी मखलूक बि अलाहजी हुकुम बि अलाह जो त पोइ हिते एतिरा जेको सुवाली कोन्हे को लहू माफ़ी समा फिलहाल उनजी बादशाह सभई शयुनि जी पंहिंजे कुदरत आहे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि त अल्ला ताला ॿुधाए अलमतु मां अलाह ताला ज़मीन में सभु शइ तव्हांजे फर्म बरदा कई वल फुल्का ॿेड़ियूं तजरी फिर हलनि थियूं समुंडनि जमरी ख़ुदा जे हुकम सां इहो हिकिड़ो कानून आहे जंहिं कानून ते ॿेड़ी पाणीअ में हले थी एतिरी पखेड़ वठे थी जो ओतिरो पाणी परे नथो थिए तरे नथी ॿुधे इहो अलाह ताला जो हिकिड़ो कानून आहे हिकिड़े कानून जे मुआिक़रे थी पर सन सन ॾींहुं जहिड़ी शइ थोरी वञे जो दोस्त हेॾो अल्ला ताला दोस्तूर साध कुवत ॿी ॿी ॾिसो वरी न त इहो आहे इन लाइ बिना रहीमार कयो मुस्तिला बणाए महवल आया कुमीअ तव्हांखे ज़िंदगी ॾिनी सुम्ही त कुंभ मारींदो सुम्ही कुंभ तव्हांखे जीअरो रखंदो कुफर ऐं जहल खां जेका कौम रूहानी मौत मरी चुकी आहे ईमान ऐं मारफत जे रूह सां उन्हनि खे वरी ॿीहर जीअरो करे रब तबार ताला इंसान इंसान मां छा कयो एतिरे अहसानात इनामात खे ॾिसी वरी बि हुनजो हक़ु नथो तस्लीम करे ऐं पंहिंजे मालिक हक़ीक़ी खे छॾे ॿियनि जे आॾो कंध छो झुकाए जिन जो हिन ते को परेशान थियो इंसान खे पंहिंजी ख़ुदिदारी ज़हनी आज़ादी इहा तमामु ज़रूरी आहे इंसान पाण जहिड़े मखलूक जो ग़ुलाम बणिजे ऐं पाण जहिड़े मखलूक जे कानून ते हले ऐं उन्हनि जे हुकुम ते मुस्तौज़ में सज़ा बणिजे इहा इंसान जी इंतिहाई तज़लील आहे जेका रब तबारक انسان न सठी तॾहिं इंसान जे लाइ क़ानून बि मुक़ररु कयईं अदलिया बि उन्हनि जे लाइ रखई इंसानु ज़ाति खे हिक ॿिए में आज़ादु हुजे लिकुल उमतुनि जा नामस कनि हर हिकु क़ौम जे लाइ असां क़ानून बणायो आहे कॾहिं इबादत जो कानून कॾहिं अदालत जो उहे उन तरह कंदा रहनि था इहो कानून असांजो आहे कानून में तनसीख़ इहो मुंहिंजो कमु आहे ॿिए जो कमु आहे फला न अन कफ़िल अमिर तोसां कंहिं बि मामले में इख़्तिलाफ़ु न कनि हक़ ई कोन कंहिंखे इख़्तिलाफ़ करण जो जो तुंहिंजे साम्हूं अची ऐं झगड़ो कनि मतिलब हिन जो हीअ आहे त जॾहिं हर उमत जे लाइ अलाह ताला जुदा काना दुस्त अमल मुक़ररु कयो आहे त पोइ हिन पैगंबर जे उमत लाइ जेकॾहिं नई शरीयत आई त उनमें झगड़े जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे शरीयत हज़ूर अनवर सलाहु जी गुज़रियल दीननि खे नासिक आहे पोइ इहो नसक ऐं अॻियां जे कानून खे रद्द करे जेको ख़ुदि ख़ुदा जो कानून हो हिन क़ौम जे मिज़ाज ऐं तबियत ऐं हालात जे मुताबिक़ अलाह ताला ताल ॿियो कानून मोकिले थो त इन में ॿिए कंहिंजो हक़ आहे जो एतिरा करे न कंहिं ॿिए जो हक़ आहे जो पंहिंजी तरफ़ा गुनाह बणाए नथो खाए अलाह जो बि दावा थो करे पंहिंजे अलाह जे कानून जी मुमकिन आहे सिधो तरफ़ाइ छो त कोई शइ नास हूंदी आहे जेकर अञा बि झगड़ो कनि चयूं ख़बर न आहे अलाह जंहिंमें ताला आसमान ज़मीन जे हर इल्म खे ॼाणे जेके बि शयूं आहिनि हुते न अचे ॻाल्हि त पोइ परवाह न आहे रब ताला वटि आसान आहे जेको जंहिं मखलूक खे पैदा थो करे रिज़ थो रसाए सिहत ऐं मर्ज़ ऐं हयाती मौत जो मालिक आहे छा सिर्फ़ु उनजे हालात खे न ॼाणंदो इहो हालात जो एॾो निज़ाम आहे पोइ जॾहिं अलाह जी आॾो ॿिए जे ॻाल्हि खे तस्लीम करणु जी ग़ुलामी क़बूल करणु या हुनखे पंहिंजो महबूद सम्झी सजदो करणु लॻे बिना बुरहान जे इंसानी अक़दार जे इंतिहाई ख़िलाफ़ या ॿुधो न अलाह खां इबादत कनि था सुल्ताना जंहिंजो न नाज़ नी माल आहे इंसाफ़ीअ ख़ुदा सां गॾु शरीक करिणो आहे अलाह जे कानून सां बि कानून साज़ हिकिड़ी जमात बणाइणी आहे ऐं उन्हनि जे हुकुम ते अलाह जे मुक़ाबले जे कानून जे मुक़ाबले में हलणो आहे इन्हनि जे लाइ पोइ जॾहिं मौकियो आयो इहे हमिलो था कनि उन्हनि ते जेके पढ़नि था असांजो